hapana lawama juu yenu wake wa watoto wenu waliotoka katika migongo yenu na kuwaoa pamoja dada wawili isipokuwa yale yaliyokwishapita hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu walmuhsanatu minan nisaa إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه إن الله كان عليما حكيما na wanawake isipokuwa waliomilikiwa na mikono yenu ya kulia ndiyo sharia ya Mwenyezi Mungu juu yenu na mmehalalishiwa wasiokuwa hao mtafute kwa mali yenu kwa kuoa pasina kuzini kama mnavyostarehe nao basi wapeni mahari yao kwa kuwa ni wajibu wala hapana lawama juu yenu kwa mtakachokubaliana baada ya kutimiza wajibu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 makahaba wala si mahawara na wanapoolewa kisha wakafanya uchafu basi adhabu yao itakuwa ni nusu ya adhabu waliowekewa waungwana. Hayo ni kwa yule miongoni mwenu anayeogopa kuingia katika zina, na mkisubiri ndiyo bora kwenu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Allahu akbar, Allahu akbar, la Mwenyezi Mungu amekuharimishieni kuwaoa mama zenu na binti zenu na dada zenu yani ndugu wanawake na shangazi zenu na khalati zenu yani mama wadogo na binti wa ndugu na binti wa dada na mama waliokunyonyesheni na dada zenu kwa kunyonya na mama wakwe na walioharimishwa bila ya kunasibiana kwa damu ni mama wa kunyonyesha dada wa kunyonya mama mkwe, binti za wake kwa waume wengine ikiwa hao wake wameingiliwa na wake wa watoto mliowazaa na kuwaoa pamoja na ndugu wawili. Yaliyopita katika siku za ujahili yamesamehewa. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe kwa yaliyopita kabla ya mpango huu na mwenye kuwarehemu katika ni sharia. Ni sharia ya Kiislamu pekee iliyoharimisha kwa sababu ya kunyonyesha. Anayenyonya anakula kutokana na mwili wa mnyonyeshaji kama anavyokula kutokana na mama yake ndani ya tumbo lake. Wote hao wawili wanakuwa ni sehemu yake huyo mtoto. Hapana ikhtilafu baina ya kukua ndani ya chumba na ndani ya tumbo. Na katika kuharimisha kwa kunyonyesha ni kumtukuza mnyonyeshaji kwani anakuwa kama mama na haya ni kuzidi kushajiisha kunyenyesha kimaumbile, sio kwa chupa kwa watoto wachanga. Haramu kwenu kuwa wake za watu wote, waungwana na wasio waungwana, ila mateka mliowateka katika vita baina yenu na makafiri. Kwani ndoa zao zilizopita zinafutika kwa kutekwa. Wanakuwa halali kwenu baada ya kuhakikisha hawana mimba. Basi shikeni aliyokuandikieni Mwenyezi Mungu kuheshimu mlichokatazwa. Isipokuwa hao wanawake waumini walio maharimu yenu. Mnaweza kutafuta wanawake mkawaoa kwa mali yenu bila ya kuzini au kuweka kinyumba. Kila mwanamke mliestarehe naye baada ya kumoa, mpeni mahari yake kama mlivyopatana. Hapana ubaya kwenu ikiwa watakuridhieni kupunguza au kuongeza. Mwenyezi Mungu daima anayeangalia mambo ya waja wake na ni mwenye kuwapangia hukumu zinazowasilihi kwa maisha yao. Asiyeweza kati yenu kuwaoa wanawake waumini wakiungwana, basi na aoe anayemuweza katika wanawake waumini waliomilikiwa. Na Mwenyezi Mungu anajua vyema ukweli wa imani yenu na ikhlasi yenu. Wala msione uvunjifu kuwaoa hao vijakazi, kwani nyinyi na wao ni sawa katika dini. Basi waoweni kwa idhini ya watu wao. Na muwape mahari yao mliowakadiria kwa mujibu ya ilivyozoewa kati yenu kwa ajili ya kutendeana mema na kutimiza haki. Na chagueni wanawake waliosafi, msichague wazinifu kwa dhahiri wala mahawara wa kinyumba. Na hao wakijazini baada ya kuolewa, basi adabu yao ni nusu ya muungwana na huku kuhalalishiwa kuoa wajakazi mnapokuwa hamuwezi, kuna juzu kwa anayeogopa taabu zinazopelekea zina. Na mkisubiri kutooa wajakazi na mkakaa safi ni bora kwenu, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na mkubwa wa kurehemu.